pri Netflix. Mi decidis scribi pri tiu temo, ciam mi leges intervjuon cun uno e la fondintoi de Netflix. Poste mi sercis in Wikipedia, pensante che eble estas articolo pri gi. Ciel in aliae ocasoi, mi ege surpresigis, ciam mi vidis che existas articoloi in multegai versioi de Wikipedia tio estas en multa lingvoi, sed ne en Esperanto. Tamen, ciam mi leges en uno e la versioi la vorton streaming, cae sequis la legilon, mi malcovris malgrandan esperantan articolon pri tio termino, cae en la articolo estas menciata ancao Netflix. Vidu. El sent fluo, angle streaming, estas tecnico laumende provisi aut vidajoin in intereto. Dum la elshutado de dossiero, parto de la datumoi estas bufrita, til che eblas tu spekti videon au ausculti musicon. Ne plu necessas attendi gis ciam la tuta dossiero elshutigis. Nun tempe, 2004, La tecnico estas ofte usata por per interreta televido. Netflix estas exemplo de servo kiu laumende provisas filmoin kai televida in programoin sendata in el sent flue per interreto. Anto ol daurigi mi explico kiu estas bufri. La vorto ne existas in la plena ilustrita vortaro de Esperanto, piv, nek en revo reta vortaro, sed en la computada lexicono trovigas la substantivo bufro, traducajo de la angla termino buffa, quio signifas memor areo por provisora conservado de datumoi. La usado de bufro ebligas divers maniere pli rapidigi la laboron. Exemple, po granda legado de tutae datum plocoi, cutime essas pli rapida o la podetala legado de apartae datumaroi. Alternante plurain bufroin, dum la plenigo de unu bufro, oni povas usi cae malocupi alian plenigitan pli frue. Do bufri signifas, in la campo de informatico, provisore conservi datumoin. Revenante al Netflix quil ni vidis supre, Netflix estas servo quio laumende provisas filmoin cae televidaen programoin sen dataen el sent flue per interreto. Tiu servo existas ecte 2007, sed la firmao Netflix estis fondita in 1997 quil servo de liberado de dovo doi, au lum vidu dovodo in la esperanta Wikipedia. La usonano Reed Hastings, uno e la du confondintoi, explicas in la interviuo che ciam ec estis dovodoi, li tui havis la ideon disponigi ilin, ciui principe en havas filmoin, poste. Danke al cio, la usantoi ne plu besonus iri al pronteioi tamen li ne explicas qui productis la dovodoin, au la facto che li firmao devis aceti ilin. Tiu informo ancau mancas in Wikipedia, sed la angla lingua versio informas che in 2005 Netflix disponigis 35.000 mil filmoin cae el sendis 1 milionum da dovodoi cio tage. In tiu jaro ec estis YouTube, YouTube, cae Reed Hastings opinies che estus pli bone disponigi filmoin interete ol sur dovodoi. La firmao comencis la pagendan elsen fluon, streaming, en 2007 en Usono, en 2010 in Canado, en 2011 en Latin Americo, cae en 2012 en quelcae Europae landoi in Franzuio cae Germanuio exemple nur en 2014. Ciel mi mencies, la usantoi devas pagi por la servo, do ili estas abonantoi. Pasintan januaron Netflix havis cent dec hoc milionoin da abonantoi. La servo disponeblas en prescau ciui landoi. Gi disponigis, cae disponigas, jam existantan filmoin, sed en 2013 gi mem comences producti filmoin cae serioin. La unua, cae tre successa serio, estis House of Cards, Domo de Cartoi. In 2016, gi lancis necredeble grandan nombrum da originalai, tio estas de gi mem productitai filmoi cae serioi, pli ol ducent dec. sia interviuo Reed Hastings respondis jene alla demando ciù tiu tipa servo signifas la finon de la tradizia levido. Post dudec jaroi la interreta televido, ne nur servoi ciel Netflix, tute anstatoigos la tradizian televidon. Sam ciel la telefono nun pli cae pli anstatoigas la tradizian fixan telefonon.